jänta hon hade som jäntor har klä. Två iget av stol men ett hjärtat av trä. Och jag låg där och tved som ett kräk på knä och jag sa Vill du ta mig så uslig jag är? Är, är? är du med på det? Är, är, är du med på det? Och jag trodde att jänta var med. Men hon la morgon fick inte alls vara med. Och jag tölade, jag var, jag ska fö. Jag ska klä min raraste lille tös med det bästa som är. Är du med på det? Är du med på det? Då hon. då sa hon nej. Nej, aldrig, nej, aldrig, nej, nio gånger nej. För tog jag väl bäsen som jämt säger bä, en hummer som jämt säger är du med på det? Är du med på det? Är du med på det? Nej, aldrig, nej, aldrig, nej, nio gånger nej. Hör det nu ni i götter som faller på knä. I hör själv. I vet själv allt jäntorna är. Är ögat är stort och hjärtat som trä. Låt jäntorna gå. Ej med på det? Ej med på att låta jäntorna gå? Ja, jag tänker, med. Se, somliga dagar som en är som förtryckt. Och allt som en gör, så gör en förut. En känner sig svulten i själ och i liv och arg att den nånsin var till. En känner sig trött som en inget till skrift och en tycker att kammen är mörk som en gris. Och en minns en är gift. Och tittar en ut på sin gata där allting är lortigt och grått. Och säger den något så är det förråta och tycka att allting är smått. Och skrattar en, skrattar en tycks som en skata. Åt allt som vi kallar för gott. Men så ändå om en stund kan det hända att blåsten kan vända. Och himlen är allt ändå när allt kommer ikring märkvärdigt blå och bekymra är allt ändå. <laughs> Bra små. Det som bedrövelsen fick sig en stinka dus och en törn. <laughs> och det börjar på ljusna i snyter och hörn. och rätt som en sitter så börjar en tänka. <laughs> det är allt alltid så roligt att leva ändå.